Ստեփանակերտ-Երևան նոր երթուղու մասին քննարկումներում բացի քաղաքական ռիսկերից խոսվում էր նաև առօրյա կենցաղային ու տնտեսական խնդիրների մասին։ Բնակչության մտահոգություններից մեկը ձմեռային սեզոնին ճանապարհի գործարկման ռիսկերն էին։ Այսպես կոչված նոր ճանապարհի ռելիեֆը բարդ է, որոշ մասերում ոչ արևկող, ինչը ձմեռային սպասարկման առումով լրացուցիչ ծախսեր ու ջանք է պահանջելու։ Պատկան մարմինները վստահեցնում էին, որ ռիսկերը հաշվարկել են եւ նոր ճանապարհը լրացուցիչ խնդիրներ քաղաքացիների համար չի ստեղծելու, իսկ ձմեռը, ինչպես ասում են, սարերի ետևում չէ, եւ մենք պատկան մարմիններից փորձեցինք տեղեկություններ ստանալ, ինչպես միջպետական միակ գործող ճանապարհի, այնպես էլ հանրապետական նշանակության երթուղիների սպասարկման ձմեռային նախապատրաստության մասին։ Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության ճանապարհաշինության քաղաքականության բաժնի պետ Մհեր Համբարձումյանն է պարզաբանում։ Արցախ հանրապետությունը Հայաստանի հանրապետության հետ միացող միջպետական ճանապարհը սպասարկվելու է Վահե Կարապետյան ՍՊԸ-ի կողմից։ Տվյալ կազմակերպությունը իրականացրել է շրջօրահսկողություն եւ համապատասխան մեխանիզմը մեխանիզմը իրականացրել է ձիամակման եւ աղցանման աշխատանքների կապահին պահեստավորված է աղավազային խառնու Անդրադառնալով ձմեռային շրջանում առաջացող ռիսկերի վերաբերյալ բնակչության մտահոգություններին, Մհեր Համբարձումյանն ասում է, որ ռիսկերը նույնն են, ինչ նախորդ երթուղու ժամանակ։ Խորհուրդ է տալիս անպայման երթևեկել ձմեռային անվադողերով խնդիրներից խուսափելու համար։ Իսկ պետական մարմիններն ու սպասարկող կազմակերպություններն իրենց լիազորությունների շրջանակում ապահովելու են երթևեկության անվտանգությունը։ Քանի որ տվյալ ճանապարհը նոր է մեզ բոլորիս համար, հանրության շրջան առաջացած կասկածները ձմեռային ժամանակահատվածի ճանապարհի վտանգավոր լինելու հայտնում են, որ տվյալ կազմակերպության կողմից ապահովելու է տրանսպորտային միջոցառումների անխափան եթևեկությունը։ Իրականացում է շուրջօրյա հսկողություն, ձյան ժամանակ մաքրվելու է ձնից եւ համապատասխան տեղամասերով ցանվելու աղավազային խառնուրդ ներքին գործերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության ծառայության պետ Հունան Թադևոսյանի խոսքով այս հարցում ներքին գործերի նախարարությունն էլ հետևողական է եւ մյուս շահագրգիռ կառույցների հետ համագործակցությամբ նախապատրաստական աշխատանք է տանում։ Ներքին գործերի նախարարությունը համագործակցում է Արցախի մյուս բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ, այդ թվում քաղաքաշինության նախարարության, ինչպես նաև շրջանների վարչակազմերի հետ, քանի որ Արցախ ուղին տարիներ առաջ տրոհվել է եւ արդեն շինարարական կազմակերպությունը պետականացվել է։ Այդ կազմակերպությունների հետ ենք հիմնականում աշխատանքներ իրականացնում, ճանապարհապարեկային ծառայողները մշտական դիտարկումներ են իրականացնում միջշրջանային ճանապարհներին, միջպետական ճանապարհներին եւ բոլոր այն հատվածները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել աղցանման աշխատանքներ, մաքրման աշխատանքներ, մենք տալիս ենք տեղեկատվությունը։ ՆԳՆ-ն ճանապարհների վիճակի մասին, հատկապես զմրանամիսներին, բարբերաբար տեղեկություններ է տեղադրում կառույցի պաշտոնական կայքեջում։ Հունան Թադևոսյանն ասում է, որ այս օրերին էլ, երբ հանրապետության առանձին հատվածներում եւ ճանապարհներին սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, ներքին գործերի նախարարությունն ավելի զգոն է աշխատում վերահսկողությունը միշտ էլ ուժեղացված է լինում բոլոր ճանապարհահատվածներում ձմռան այդ շրջաներում։ Իդեպ ասեմ, որ առաջիկա օրերին իսկապես սպասում են ձյան տեղումներ, հատկապես լեռնային շրջաներում։ Նաև ճանապարհային ոստիկանության տիրույթում է գտնվում ժամանակին իրազեկումը, այսինքն բոլոր դժբախտ ելքով դեպքերը կանխելու այդ առաքելությունը եւ հայտարարություններ ենք հաճախակի տարածում մեր կայք էջերով, Facebook-յան էջերով եւ մշտապես համագործակցում ենք լրատվամիջոցների հետ եւ տալիս ենք անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Մհեր Համբարձումյանն իրազեկում է. «Մինչ շրջանային ու հանրապետական նշանակության ճանապարհներն էլ պետության ուշադրության կենտրոնում են։ Ներհանրապետական ճանապարհների սպասարկումն իրականացնելու է Արցախ ուղի ընկերությունը։ Համապատասխան մեքենա մեխանիզմներն արկա են, ասում է զրուցակիցս։ Աղա ավազային խառնուրդ նույնպես։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։